الله أنا يفين نكوية رذية فإنه من اتقى الله عز وجل فقد فاز بخير الدنيا والآخرة kwa kuwa yoyote atakayemcha Allah amefaulu mtu huyo duniani na akhera. qala Allahu azza wa jalla wa waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja na yoyote atakayemcha Allah Allah atamjalia kutoka katika dhiki aliyokuwa nayo Wa waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na Allah tamruzuku katika namna asiyotarajia man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu na yoyote yoyote mwenye kumtegemea Allah, Allah ni tosha wake. Inna Allaha balighu amrihi, Allah ni mshindi wa jambo lake. Qad jaala Allahu likulli shay'in qadra, Allah amejalia kila kitu kina makadirio yake. Ibadallah, tukiwa tupo katika mwezi huu wa Ramadhani, fa inna littaqwa asbabun tuinu alaiha hakika jambo la uchaji lina sababu ambazo mja zinamsaidia kulifikia lengo hilo wa antum fi sawm alladhi huwa mawsim na nyinyi mko katika mfungo wa mwezi wa Ramadhan ambacho ndio kipindi cha kuyakimbilia mambo ya kheri wa huwa min a'dhami asbabi taqwallahi azza wa jalla nayo funga ni katika sababu kubwa za mja kumcha Allah azza wa jalla بل ما شرع الصوم إلا لأجل هذه الغاية العظمى بل هي فونغا الله يبكى شريعة اسم قوة ولنقوه لقوة وهي تحقيق تقوى الله عز وجل نا يولي متو حكيكشا كتك ويواك أن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إني أنباهم لومني imefaradhishwa juu yenu funga kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliopita kabla yenu liajli madha la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah fa ajli hadhihi alghayat al'udma shuri'a lana siyam kwa ajili ya lengo hili tukufu pakaekewa sheria kwetu sisi ibada ya funga wasawm ya ibadallah sirrun baina al'abdi wa rabbih na enyi waja wa Allah fahamuni kwamba ibada hii ya funga ni siri kubwa mno baina ya mja na Mola wake walaisa kaghairihi walaisa kaghairihi min alibadati na sio kama ibada nyingine kwa nini tizama ibada ya sala tizama ibada ya kutoa tizama ibada ya tawaf na nyinginezo mtu anaonekana waja kweli anaifanya ile ibada anaitekeleza ibada lakini katika ibada ya funga la yattali alayhi ahadun hakuna yoyote ambaye anemjua mtu kweli wa funga yake anawezekana akatoka mbele za watu, watu wakajua ni mfungaji. Alipokuwa yupo halawa baina yake na baina ya Allah, alivunja matukufu yake, hakufunga kiukweli katika nafsi yake. Kwa hiyo hii ni ibada ambayo Allah azza wa jalla akasema, fasiyamu li wa ana ajzi bihi, funga ni yangu mimi na mimi ndo mlipaji wa funga hiyo. Fa idha kana sawmi yaumi ahadikum, atapokuwa mmoja wenu amefunga, fala yarfudh, asiseme matamko mabaya mabaya wala yashab na wala asizungumze maneno machafu na kutoa maneno makali juu yao wenzake fa insabahu ahadu au shatamahu ikiwa kuna mtu atamtusi au atamtukana amwambie inni mruun saim mimi ni mtu ambaye niliyefunga kwa hiyo funga ni sirrun baina al-abdi wa rabbih baina mja na mola wake na hii ni ibada adhim mtume alimwambia sahaba alayka bis-sawm fa innahu la mathila lahu la mithla lahu, lazimiana na funga, kwa kuwa funga haina mfano. Allah ametuwekea sheria ibada hii ya funga, na sisi tupo katika kheri na baraka hizi za Allah. Je, mja aitazame nafsi yake haya masiku machache yaliyopita, vipi analiendea lengo la ibada hii ambayo ni taqwa Allah azza wa jalla, kumcha Allah azza wa jalla. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله اتقوا الله عز وجل واغتنموا هذا الشهر المبارك بالكف عن المحرمات enyi waja wa Allah, mcheni Allah azza wa jalla na utumieni mwezi huu uliobarikiwa kwa kujizuia na mambo ya haramu, walmusaraati ila alkhairati, na kuyakimbilia na kuyaendea mambo ya kheri, walmuhafadhati ala salawati, na kuzihifadhi sala, waamiru layaliha, na ziimarisheni zile nyisiku mausiku ya miezi hii au ya masiku haya ya Ramadhani كذلك hafidhu layaliha, zihifadhini usiku wake Ramadhani hii, imaratiha bilqiyam, kwa kuziimarisha katika jambo la kusimama usiku na watu kutekeleza ibada ya sala, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yule ambaye atakayesimama Ramadhan akiwa mkweli ana imani na kuta mtaraji ujira utokao kwa Allah anafutiwa madhambi yake yaliyotangulia ndugu zangu wa Kiislamu Ramadhani hii imeingia na kama ni suku qamat kum man ni soko lenye kusimama muda mchache kisha linatoweka rabiha fihi man rabih wa khasira fihi man khasir huchuma faida katika soko hili mwenye kuichuma na hula hasara kubwa mno yule ambaye mwenye kupata hasara haya ni masiku adhim masiku yaliokuwa bora mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasunisha katika masiku haya ibada ya sala ya tarawihi qiyamul layl ikawa waja wanasimama katika masiku haya na Allah anavyomtaja mtu ambaye anayesimama katika usiku kwa ajili yake amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi hivi yule ambaye mwenye kunyenyekea wakati wa usiku katika hali ya kusujudu na kurukuu sajidan wa qa'iman katika hali ya kusujudu na kusimama yahdharu al-akhirah akawa anaitahadhari na kuogopa akhirah wa yarju rahmata rabbi na akitaraji rehma za Mola wake hivi mtu huyu kweli atakuwa ni sawa na muislamu ambaye ndani ya masiku haya masiku bora masiku aliyobarikiwa akautumia usiku wake katika kuzama michezo mbalimbali akautumia usiku wake katika kufuatilia mipira na mambo yasiokuwa na faida akautumia mwezi huu wa Ramadhani katika kulala mchana wake na kukesha usiku wake katika simu yake au katika michezo yake au vinyamuzi vyake Muislamu wa kweli, Ramadhani inaingia kwake yeye, anashindwa kurejea kwa Allah, akamwomba Mola wake msamaha, akakaa faragha, akajitia aliyoyafanya katika ujana wake, yale yaliyompita katika wajibati, mambo ya wajibu juu yake, yale aliyofanya uzembe katika mambo ambayo Allah amempa haki na kumsimamisha yeye kama ni kiongozi, anashindwa Muislamu katika masiku haya bora, masiku machache, kukaa faragha na Mola wake, akaifitimisha kukihitimisha kitabu cha Allah akakihitimisha kwa kukisoma kadhalika kwa kukithirisha ibada ni msiba mkubwa ulioje mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema raghima anfu rajul adraka ramadan wansalaqa qabla an yughfara lahu amekula kasara mtu imeingia juu yake ramadan dakhala alayhi ramadan amediriki ramadan imeingia juu yake ramadan ramadhani ikatoweka kabla ya kufutiwa madhambi adhabu yake katika jambo adhimu ndugu zangu ndani ya masiku haya yalokuwa bora masiku ambayo ni machache mno kama Allah alivyosema ayyaman ma'dudat ni masiku machache kwa nini usihimize nafsi yako katika kuleta istighfar hasa katika kipindi kabla ya kumaliza wakati wa kula daku kabla kuingia katika sala alfajiri kwa nini usihimize nafsi yako kulazimiana na kuipamba nafsi yako kwenye kukisoma kitabu cha Allah kwa nini usihimize nafsi yako kukaa ukasali tarawehe baada ya isha wewe pamoja na imamu mwanzo hadi mwisho ukaandikiwa ujira wa mtu aliyesali siku nzima kwa nini usiihimize nafsi yako kuihifadhi funga yako min almuharramati wajtinabi almunkarati na kujiepusha na mambo ya haram na mambo ya maasi kwa nini ndugu yangu usiihimize nafsi yako katika kuichunga hii funga ambayo Allah azza wa jalla anasema kullu amali ibn adam lahu yangu illa sabr fa innahu li wa ana ajzi bihi, funga ina upekee mbele ya Allah. Amali zote anazozifanya mwanadamu ni zake yeye, isipokuwa funga. Funga ni yangu mimi, na mimi ndio mlipaji. Kwa nini usiwafanyie ndugu zako wema ndani ya mwezi huu? Kwa nini usiwatizame maskini na mafukara na wale ambao hawana cha kutia mdomoni katika iftari au daku? Kwa nini usiwahurumie hawa? ahsinu ila alfuqara wal masakin ndugu zangu wafanyeni wema masikini na mfukara hasa katika jambo hili la mwezi wa ramadhan fa inna min hikami sawm aljuu walatash an natadhakkara ahla alfaqa kwa sababu miongoni mwa hikma za funga ni watu kujua kwamba kuna jambo la njaa na kiu linawaumiza wale ambao ni wanyonge lazima tukumbuke sisi watu wenye hali ngumu wenye hali mbaya wenye hali ya kuhitajia lazima mwanadamu Qur'an awe anapata ma, ma ukumbusho na mauidha katika jambo hili anasema Abu Dharri radhiyallahu anhu inama kana yaidhu an-nasa alipokuwa Abu Dharri Allah mridhia alipokuwa na waidhi watu kana yaqul alikuwa anasema inni nasihun lakum wa inni shafiqun alaykum mimi ni mwenye kunasihini nyinyi na mimi ni mwenye kuwaonea huruma mno nyinyi sallu fi dhulmati al-layli liwahshati al-qubur swalini katika wakati wa giza la usiku. Hayo ni kwa kujiandaa na ile hali yenye kutisha makaburini. Sallu fi hulmati llail, swalini katika wakati wa giza la usiku, liwahshati lqubur, kwa ile hali ya makaburini yenye kutisha.